22 skirsnis Montekristas matė, kad visi apstulbo. Jis nusišypsojo ir ėmė kalbėti, tarsi pat save pajuokdamas. Ponai, turbūt jūs mielai sutiksite, kad pasiekus tam tikrą turtingumo laipsnį reikalingiausia darosi tai, kas nebūtina. Kaip kad, damos tam žinoma pritars, pasiekus tam tikrą egzaltacijos laipsnį, realus darosi tik idealas. Teskime toliau tą mintį. Kas yra stebuklas – tai, ko mes nesuprantame. Ko labiausiai trokštame, to, ko negalime pasiekti. Taigi žiūrėti į nesuprantamus dalykus, siekti nepasiekiamų, štai kam aš paukojau savo gyvenimą. Aš to pasiekiu dviem keliais – pinigais ir valia. Norėdamas patenkinti savo užgaidą, aš pasidarau toks pat atkaklus, kaip jūs, ponas Danglarai, tiesdamas geležinkelio liniją, kaip jūs, ponas Devilforai, reikalaudamas žmogų mirties bausmės, Kaip jūs, ponas Debre, malšindamas kokią nors valstybę, kaip jūs, ponas Šatoreno, stengdamasis patikti moteriai, ir jūs, Morelį, tramdydamas žirgą, kuriuo niekas negali jodinėti. Štai pavyzdžiui, žvilgtelėkite į tas dvi žuvis. Viena jų gimė už 50 mylių nuo Sankt Peterburgo, o kita už 5 mylių nuo Neapolio. Argi neįdomu padėti jas ant stalo vieną šalia kitaus? Kokios čia žuvys, paklausė Danglaras. Štai pona Šatorėno yra gyvenęs Rusijoje. Jisai jums pasakys, kaip vadinasi viena. Atsakė Montekristas, o majoras Kavalkantis, italas, pažins antrąją. Ši man rodos Sterli, tari Šatorėno. Visai teisingai. O ši, jei neklystų, niegi, tari Kavalkantis. Taip ir yra. Dabar, ponas Danglarai, paklauskite, kur tos žuvys gaudomos. Sterlės žvėjoja tik Volgoje, pareiškė Šatorėno o aš nesu girdėjęs, kad kur nors kitur be Fuzaro ežero būtų pagaunama tokio dydžio niegių. Teisingai. Viena atvyko iš Volgos, kita iš Fuzaro ežero. Negali būti, vienu balsu sušuko svečiai. Va šitai man ir teikia malonumu, kalbėjo Montekristas. Aš kaip Neronas esu kopitor impossibilium, ieškotojas negalimu. Juk jums taip pat malonu to žuvys iš tikrųjų dar prastesnės už ešerį ar lašišą, bet dabar jos jums pasirodys labai skanius vien dėl to, kad manėte, jog jų negalima gauti, už tai jos čia. Bet kaip jas atgabeno į Paryžių? Nieko nėra paprastesnio. Jas vežė didelėse statinėse. Viena buvo išklota meldais ir upių žolėmis, o kita nendrimis ir ežerų augalais. Statinės įkėlė į specialius furgonus. Sterlį taip išgyveno 12 dienų, o niegi 8. Jos abi buvo gyvos ir miklios, kai pateko į rankas mano vyrėjui, kuris vieną numarino pienę, o kitą vynę. Jūs netikite, ponas Danglarai? Bent leidžiu savo abejoti, atsakė Danglaras niūriai šipsodamasis. Batistenai, tegul atneša antrąją sterlę ir antrąją niegę, kur buvo atvežtos kitose statinėse. Jos tebėra gyvus. Danglaras sumišęs išplėtė akis, kiti ėmė plauti. Ketvertas tarnų įnešė dvi vandens augalais išplautas statines kurių kiekvienoje spurdėjo po žuvį panašią į patiektą ant stalo. Bet kam kiekvienos rūšies po dvi, paklausė Danglaras. Viena galėjo nugaišti, paaiškino Montekristas. Jūs iš tikro nuostabus žmogus, tarė Danglaras, kad ir ką kalbėtų filosofai, vis dėlto gera būti turtingam. O svarbiausia išradingam, pridūrė ponia Danglar. Tos garbės nenusipelnau baronienė. Išradingumas buvo labai madingas tarp romėnų. Plinijus pasakoja, kad iš Ostijos į Romą vergai pasikeisdami neždavo ant galvo žuvis, kurias jis vadina mulius. Iš jo aprašymo atrodo, kad tai dorada. Gauti ją gyvą labai didelį prabanga dar ir dėl to, kad labai gražu žiūrėti, kaip ji gaišta. Tada ji tris ar keturis kartus pakeičia spalvą ir kaip nykstanti vaivorykštė pereina visus spektro atspalvius. Po to ją atiduodavo į virtuvę. Agonija buvo viena iš jos vertybių. Jeigu nematydavo jos gyvos, tai negyva niekindavo. Taip, tarė Debre, bet iš Ostijos į Romą tai yra septynios ar aštuonios mylios. Tiesa, sutiko Montekristas, tačiau kuo žmogus būtum pranašesnis už Lukulą, jeigu po 18 šimtmečių nepadarytum už jį geriau. Abu kavalkančiai klausėsi įsproginę akis, bet dar turėjo tiek sveiko proto, kad nesikišo į kalbą. Visą tai labai malonu, tarė Šatoreno. Tačiau prisipažįstu, aš labiausiai žaviuosi, kad jūsų įsakymai vykdomi nuostabiai greit. Juk tiesa grafė, kad jūs nusipirkote šį namą prieš penkias ar šešias dienas. Taip, maždaug prieš tiek, patvirtino Montekristas. Esu tikras, kad per tą savaitę jis visiškai pasikeitė. Jeigu neapsirinku, jis turėjo kitą įėjimą, kiemas buvo išgristas ir tuščias, o šiandien jame puikiai veja apsodinta šimtamečiais medžiais. Ką padarysi, mėgstu žalumą ir pavėsį, tarė Montekristas. Iš tikrųjų, pasakė ponė de Vilfort, anksčiau buvo įeinama tiesiai iš gatvės ir tą dieną, kai aš buvau stebuklingai išgelbėta, prisimenu mane įvedė į namus kaip tik pro ten. Taip, ponė, tarė Montekristas, bet paskui aš panorau turėti įėjimą, nuo kurio pro tvorą būtų matyti Bolonės miškas. Per keturias dienas patraukė pečiais Morelis, tai tikras stebuklas. Iš tiesų, tarė Šato Reno, tikras stebuklas seną namą paversti nauju. Tas namas buvo labai aptriušęs ir labai liūdnas. Prisimenu, motina mane buvo atsintusi apžiūrėti jį prieš dviejus ar trejus metus, kai markizas de Senmeranas paskelbė jį parduodas. Markizas de Senmeranas? Pakartojo ponė de Vilfort. Tai tas namas anksčiau priklausė markizui de Senmeranui? Matyt, kad taip, atsakė Montekristas. Kaip tai matyt, argi jūs nežinojote, iš ko jį nusipirkote? Prisipažinsiu ne. Visomis smulkmenomis rūpinasi mano ekonomas. Mažiausiai dešimt metų jis buvo negyvenamas, tarė Šato Reno. Liūdna būdavo žiūrėti į jau uždarytas langines, užrakintas duris ir apžėlusi kiemą. Jeigu jis būtų priklausęs nekarališkojų prokuroro uošviui, tai iš tikrųjų būtų galėjęs palaikyti jį prakeiktų namu, kuriame kadaise buvo įvykdytas baisus nusikaltimas. Vilforas, iki šiol nepalietęs ne vienos priešais jį sustatytų trijų ar keturių taurelių su nuostabiais vynais, dabar paėmė nesirengdamas ir vienu mauku išgėrė. Montekristas valandėlę patilėjo, paskui nutraukė į po šato Renu žodžių stojusią tylą. Keista, baronė, bet tokia mintis ir man dingtelėjo, kai įėjau čia pirmą kartą. Namas man pasirodė toks kraupus, kad jokių būdų nebūčiau jau pirkęs, bet mano ekonomas jau buvo tai padaręs. Matyt, sukčius bus gavęs gerą kyšį iš notarų. Labai gali būti, sumikčiojo bandydamas nusišypsauti Vilforas. Bet patikėkite, jeigu jį kas ir papirko, tai aš čia nieko dėtas. Markizas de San Meranas norėjo parduoti šį namą, sudarantį dalį jo dukraitį skraičių. Bet jeigu jis būtų buvęs negyvenamas dar trejus ar keturis metus, tai būtų sugriuvęs. Šį kartą išbliško Morelis. Ypač vienas kambarys. Toliau kalbėjo Montekristas. Šiaip jau gana paprastas, kambarys kaip kambarys, išmuštas raudonų audeklų, man kažkodėl pasirodė tragiškas. Bet kodėl, paklausė Debrė, kodėl tragiškas? Argi galima paaiškinti instinktyvų jausmą, tarė Montekristas. Ar nebūna vietų, iš kurių į jūs dvelkia liūdesys? Kodėl? Pats nežinai. Gal dėl viens kitą žadinančių atsiminimų – Dėl minties įgeidžio ji mus nukelia į kitus laikus, į kitas vietas, neturinčias jokio sąryšio su laiku ir vieta, kur mes esame. Tas kambarys man labai priminė markizės de Gange arba Desdemonus mėgamąjį. Mes baigėme pietauti. Jei norite, aš jums jį parodysiu, o paskui eisime į sodą gerti kavos. Po pietų apžiūra. Montekristas klausimai pažvilgė į savo svečius. Pone de Vilfor atsistojo, Montekristas taip pat – o paskui ir kiti. Vilforas ir ponė Danglar valandėlė sėdėjo kaip prikalti. Jie žiūrėjo vienas į kitą nevylus, sustingi iš siaubo. Jūs girdėjote? Pratarė ponė Danglar. Reikia eiti, atsakė Vilforas, todamasis ir duodamas jai ranką. Smalsumo skatinami, visi jau buvo pasklidę po namą, nes manė, kad pamatys ne tik vieną kambarį, bet galės aplankyti ir likusią dalį griuveisių, iš kurių Montekristas padarė rūmus. Taigi visi išskubėjo pro atviras duris. Montekristas palaukė dviejų atsilikusiųjų. Kai jie taip pat nuėjo pirmin, jis atsidūrė užpakalyje visų su tokia šypsena, kuri, jeigu svečiai ją būtų supratę, būtų juos išgazdinusi, kur kas labiau negu kambarys, į kurį jie ruošėsi eiti. Iš tikrųjų, pirmiausia, svečiai apžiūrėjo visas patalpas. Rytietiškai įrengtus miegamosius su sofomis ir pagalvėlėmis vietoje lovų ir pypkėmis bei ginklais vietoje baldų, svetainės nukabinėtas gražiausiai senųjų meistrų paveikslais, buduarus išmuštus savotiškų atspalvių ir fantastiškų piešinių nuostabaus audimo kiniškais audeklais. Pagaliau priejo prie minėto kambario. Jame nebuvo nieko ypatinga, nebent tai, kad čia nedegė žvakis, nors jau buvo sutemę, ir kad viskas jame buvo palikta sena, nors kiti kambariai buvo atnaujinti. Todėl jis dvelkė kažkokiu kraupumu. Taip, čia iš tikrųjų baisu, sušuko ponė de Vilfor. Pone Danglar mėgino išlementi keletą žodžių, bet jų niekas neišgirdo. Įėjusieji persimetė keletų žodžių, iš kurių piršosi viena išvada – raudonasis kambarys iš tikrųjų kažkuo kraupus. Ar netiesą sakiau? – tarė Montekristas. Tik pažiūrėkite, kaip keistai pastatyta ši lova, kokie niūrus, lyg krūvini apmušalai. Ir tie du pasteliniai portretai išblokę nuo dreigmės. Ar jums netrodo, kad jų pamėlusios lūpos ir įsigandusios akys, tartum sakytę, sako, mes matėme? Vilforas išbalo į lavonas, ponė Danglar susmuko ant kušėtais netoli žydinių. O, nusišypsojo ponė de Vilfor, jums užtenka drąsos sėsti čia galbūt kur buvo įvykdytas nusikaltimas? Pone Danglar skubiai atsikėlė. Bet tai ne viskas, tarė Montekristas. O kasgi dar? paklausė Debre, kuris pastebėjo, kaip jaudinasi ponė Danglar. Taip, kasgi dar? paklausė Danglaras. Prisipažįstu, kol kas nematau čia nieko ypatinga. O jūs, ponas Kavalkanti? Na, atsakė užkalbintasis, Pizoje mes turime Ugolino bokštą, Ferraroje tą sukalėjimą, o Riminėje Franceskos ir Paolo kambarį. Taip, bet jūs neturite šitų laiptelių, atsakė Montekristas, atidarydamas sienoje paslėptas durelės. Pasižiūrėkite ir pasakykite, ką apie juos manote. Kokie nykus įvėji laipteliai, juokdamasis tarė šato reno. Iš tikrųjų, pritarė Debrė, nežinau, gal Hijovinas žadina tokią melancholiją, bet man tas namas kelia juodas mintis o Morelis nustojo viso linksmumo ir neištarė nei vieno žodžio nuo tos akimirkos, kai buvo paminėtas Valentinos kraitis. Įsivaizduokite Otelą ar Abatą de Ganžą, kalbėjo Montekristas. Tamsią audringą naktį žingsnis po žingsnio lipanti tais laiptais žemyn su kokia nors baisė našta, kurią jis skuba paslėpti bent nuo žmonių akių, jeigu ne nuo dievo žvilgsnio. Pone Danglar beveik apalpusi susmuko ant Vilforo rankų. Šis ir pats turėjo atsiremti į sieną. Kas jums, baronienė, sušuko debrė, jūs balta kaip drobė. Suprantama, kas jai, tarė ponė de Vilfor. Grafas Montekristas pasakoja šiurpės istorijas, matyt norėdamas, kad mes numirtume iš baimės. Tas tiesa, pareiškė Vilforas, iš tikrųjų, grafė, jūs gazdinate ponės. Kas jums? Tyliai paklausė ponė Danglar Debre. Nieko, nieko, sukaupusi jėgas atsakė ji man tvanku. Ar nenorėtumėte išeiti į sodą? paklausė Debri, siūlydamas jai savo ranką ir eidamas prie slaptųjų laiptelių. Ne, ne, tarė ji, geriau jau liksi čia. Bet, ponė, argi jūs rimtai įsigandote? paklausė Montekristas. Ne, grafė, atsakė ponė Danglar, bet jūs taip mokate nupasakoti savo spėliojimus, kad iliuzija darosi panašiai tiesą. Žinoma, šipsodamasis tarė Montekristas, Visa tai vien vaizduotės žaismas. Kodėl negalima įsivaizduoti, kad tas kambarys padorus ir jaukus šeimos motinos miegamasis? Ta lova su purpurinė užuolaita laimingas guolis, kurį aplankė Deivė Liucina, o tie paslaptingi laipteliai paprasčiausias išėjimas, kurio tyliai, kad nesutrikdytų gimdyvę stiprinančių miego, išeina gydytojas žindyviai arba pats tėvas įsineždamas miegantį kūdikį. Grafo nupasakotas švelnus vaizdas ne tik nenuramino poniaus danglar, bet priešingai ji tik sudėjavo ir šį kartą visiškai apalpo. Poniai danglar bloga, sumikčiojo Vilforas, gal ją nunešus į karietą? Dieve mano, sušuko Montekristas, aš jau užmiršau savo vaistus. Aš turiu, tari ponė de Vilfor. Ir ji padavė Montekristui buteliuką pilną raudonų skyščių panašaus į tą, kurio gaivinantį veikimą grafas buvo išbandęs, kai davė jau išgerti Eduarui. Šit kaip? tarė Montekristas, imdamas jį iš ponios de Vilfor. Taip, sušnibždėjo ji, aš paklausiau jūsų nurodymų. Ir sėkmingai? Manau, taip. Pone Danglar buvo išnešta į gretimą kambarį. Montekristas užlašino ją ant lūpų vieną raudonų skyšio lašą ir jie atsipeikėjo. Ak, tarė ji, koks baisus sapnas. Vilforas smarkiai suspaudė ją į riešą, duodama suprasti, kad ji nesapnavusi. Visi ėmė ieškoti Danglaro bet ne per daug linkęs į romantiškus išgyvenimus, jis jau seniai buvo nuėjęs į sodą ir kalbėjusi su vyresniuoju kavalkančiu apie geležinkelio tarp Livorno ir Florencijos projektą. Montekristas atrodė labai nusiminęs, jis paėmė ponę Danglarpo ranką ir išvedė į sodą, kur jie rado Danglarą, sėdinti prie puodelio kavos tarp abiejų kavalkančių. Pone, argi aš iš tikrųjų taip jūs išgazdinau, paklausė grafas. Ne, grafė, bet jūs pats žinote, kad įspūdžiai priklauso nuo mūsų nuotaikos. Vilforas bandė nusijuokti. Tokiais atvejais suprantate, tari jis, pakanka kokios nors prielaidos, tegul ir chimeriškiausios. Tikėsite ar netikėsite, tari Montekristas, bet aš tikras, kad šiuose namuose buvo įvykdytas nusikaltimas. Saugokiteis, perspėjo ponė de Vilfor, tarp mūsų yra karališkasis prokuroras. Kągi, atsakė Montekristas, Jeigu jau toks sutapimas, aš pasinaudosiu progą ir duosiu parodymus. Parodymus? tarė Vilforas. Taip, prie liudytojų. Visa tai nepaprastai įdomu, pasakė Debre, ir jeigu iš tikrųjų čia būta nusikaltimų, tai jis padės mūsų virškinimui. Nusikaltimų būta, pareiškė Montekristas. Prašau čia, ponai. Prašau, ponas de Vilforai. Kad mano parodymai būtų teisėti, aš turiu duoti juos dalyvaujant kompetitingam valdžiaus atstovui. Montekristas paėmė Vilforą už parankis, kita alkūnė prispaudė ponios danglar ranką ir nutempė karališką į prokurorą po platanu, kur šešėlis buvo tamsiausias. Kiti svečiai nuėjo paskui. Žiūrėkite, kalbėjo Montekristas, štai čia, va šitoje vietoje, jis treptelėjo koją į žemę. Norėdamas atjauninti senus medžius, liepiau juos atkasti ir užpilti juodžemiu. Ir štai mano darbininkai rado dėžę, ar geriau pasakius dėžiais apkaustus, tarp kurių buvo naujagimių greučiai. Tikiuosi, nepalaikysite šito fantasmagoriją. Montekristas pajuto, kaip įsitempė ponios danglar alkūnį ir suvirpėjo Vilforo ranka. Naujagimio, pakartojo Debrė, po velnių, atrodo reikalas darosi rimtas. Na, matote, tarė Šatoreno, vadinasi, aš neklydau sakydamas, kad namai, kaip ir žmonės, turi savo sielą ir veidą, kuriame atsispindi jų vidus. Šis namas buvo liūdnas, nes jį graužė sąžiniai. Graužė sąžiniai, nes jis slėpė nusikaltimą. Bet kodėl būtinai čia nusikaltimas, vos ne vos ištarė Vilforas? Ką jūs sakote? Užkasti sode gyvą kūdikį, tai jūsų manimų nenusikaltimas, sušuko Montekristas. Kaip jūs pavadinsite tokį veiksmą, ponas karališkasis prokurorė? O kas gali patvirtinti, kad jis buvo užkastas gyvas? Kam jį laidoti čia, jeigu jis būtų miręs? Šitame sode niekuomet nebuvo kapinių. Kaip čia, Prancūzijoje baudžiami vaikų žudikai? Naiviai pasiteiravo majoros kavalkantis. Jiems paprasčiausiai nukertamos galvos, atsakė Danglaras. Ak, nukertamos galvos, pakartojo kavalkantis. Man irgi taip atrodo, ar ne ponas Devilforai, paklausė Montekristas. Taip, grafė, atsakė šis jau visiškai persimainiusiu balsu. Montekristas suprato, kad tie du asmenys, kuriems jis buvo paruošęs šią sceną, daugiau nebepakels jų užuominų, todėl nenorėdamas nueiti per toli tarį. Ponai, juk mes užmiršome kavą. Ir jis nusivedė svečius atgal prie stalo pastatytų vidury pievelės. Man gėda prisipažinti, kad aš tokia silpna grafė, tari ponė Danglar. Bet tos šiurpios istorijos mane sugrėtė. Leiskite man atsisėsti ir ji krito į kėdę. Montekristas nusilenkė jai ir priejo prie ponios de Vilfor. Turbūt, ponė Danglar, vėl reikia jūsų buteliuko, tarė jis. Ponė de Vilfor dar nespėjus prieiti prie draugės, karališkasis prokuroras šnipštelėjo šiai į ausį. Mums reikia pasikalbėti. Kada? Rytoj. Kur? Mano kabinete, teismo rūmose, jeigu jūs nieko prieš. Man rodos, tai saugiausia vieta. Ateisiu. Tuo metu priejo ponė de Vilfor. Ačiū, mieloji, padėkojo ponia Danglar, bandydama nusišypsoti. Praėjo, man jau kur kas geriau. 28 skyrius Elgeta Laikas bėgo. Pone de Vilfort pareiškė norinti grįžti į Paryžių, ko nedrįso pasakyti Danglaro žmona, nors buvo matyti, kad ji jaučiasi blogai. Žmonos prašymas Vilforas pirmas suskato atsisveikinti – Jis pasiūlė poniai Danglar vietą savo ekipaže, kad jų žmona galėtų ją prižiūrėti. O Danglaras, įsileidęs į labai įdomų pasikalbėjimą su kavalkančių pramonės temomis, nekreipė dėmesio į tai, kas dėjosi aplinkui. Montekristas, prašydamas ponę de Vilfor buteliuko, pastebėjo, kaip Vilforas priejo prie ponios Danglar. Suprasdamas jau padėtį, grafas atspėjo, ką jis jai pasakė, nors Vilforas kalbėjo taip tyliai, kad pati ponia Danglar vos išgirdo jo žodžius. Nekalbindamas pasilikti, grafas leido išjoti Moreliui, Debre ir Šato Reno, o abiem poniom sėsti į Vilforo ekipažą. Danglaras, vis labiau žavėdamasis majorų kavalkančių, pakvietė jį į savo karietą. Andrija kavalkantis nuėjo prie savo vežimaičių, laukiančio jau prie vartų. Visu, kuo perdėtai pamėgdžiodamas anglų madą, jo grumas pasistiebęs laikė už apinastrių didžiulę šermą arklį. Andrėja per pietus kalbėjo mažai, nes būdamas gana nekvailas berniukas, bijojo leptelėti kokią paikystę tiems turtingiems ir įtakingiems ponams, tarp kurių išplėstomis akimis, gal kiek ir būkštaudamas, matė taip pat ir karališkąjį prokurorą. Paskui jį pasiglemžė Danglaras, kuris greitomis permetės žvilgsniu seną nevikrumą jūrą ir dar kiek drovų jau sūnų, ir pamatęs Montekristo vaišingumą pamanė, kad tai koks nors nabobas atvykęs į Paryžių pripratinti prie aukštuomenės vienturtį sūnų. Todėl jis su neapsakomu prielankumu žiūrėjo į stambų deimantą blizgantį ant majoro mažojo piršto, nes kavalkantis, kaip atsargus ir prityręs žmogus, bijodamas, kad jo banknotams nesitiktų kokia nelaimė, negaiždamas juos paverti brangenybėmis. Paskui po pietų Kalbėdamasis apie pramonę ir keliones, bankininkas išklausinėjo tėvą ir sūnų apie jų gyvenimo būdą. Tėvas ir sūnus įspėti, kad pas Danglarą tėvui bus atidarytas vienkartinis 48 tūkstančių kreditas, o sūnui po 50 tūkstančių kasmet, elgėsi su juo gražiai ir taip meiliai, jog atrodė buvo pasiryžę glebėšiuotis net su jo tarnais, kad tik išreikštų savo nepaprastą dėkingumą. Vienas dalykas ypač padidino danglarų pagarbą kavalkančiai. Net ne pagarbą, o kone dievinimą. Majoras, ištikimas Horacijos principui nil admirari, nieko nesistebėti, kaip jau matėme pasitenkino įrodė savo mokytumą ir pasakęs, kokiame ežere žvejojamos geriausios sniegės. Paskui netaręs nei žodžio, jis suvalgė savoje to žuvies dalį. Taigi danglaras padarė išvadą, kad tokia prabanga įprastas dalykas šlovingajam kavalkančių giminiais palikuoniui, kuris savo lukoje tikriausiai valgė upėtakius, parsiūsdintus iš Šveicarijos ir langustus atvežtus iš Bretanijos panašiomis priemonėmis, kokiamis grafas parsigabeno iš Fuzaro ežerų niegės ir iš Volgos terlės. Todėl su aiškiu palankumu išklausė šių kavalkančių žodžių. Pone, rytoj turėsiu garbės aplankyti jūs vienu reikalu. O aš, pone, atsakė Danglaras, būsiu laimingas galėdamas jūs priimti. Po to jis pasiūlė kavalkančiui jei tik šis sutiktų persiskirti valandėlę su sūnumi, nuvežti jį į princų viešbutį. Kavalkantis atsakė, kad jų sūnus jau seniai pratęs gyventi savarankiško jaunuolio gyvenimą, turys nuosavus arklius bei karietas, ir kadangi jie čia atvyko atskirai, tai jiems niekas nekliudas ir grįžti nekartu. Taigi majoras sėdo į danglarų karietą. Bankininkas įsitaisė šalia jo vis labiau žavėdamasis sveikais to žmogaus samprotavimais apie tvarkingumą bei taupumą, nors šis ir buvo davęs sūnui 50 tūkstančių frankų per metus. Vadinasi, metiniais jo pajamos turėjo siekti 5 ar 600 tūkstančių frankų. Tuo metu Andrija, dėdamasis didžiu, barį savo grumą, kad tas neprivažiavo iki durų jo pasiimti, o laukė prie vartų ir privertė jį nužingsniuoti net 30 žingsnių iki vežimaičių. Grumas nuolankiai išklausė plūdimo ir norėdamas sulaikyti nekantriai trypiantį žirgą, kairė ranka suspaudė žaslus, o dešinė ištiesė vadžias Andrijai, kuris paėmė jas ir lengvai pastatė ant sparnų lakuotų batelių apautą koją. Ta akimirka kažkas uždėjo ranką jam ant peties. Vaikinas atsigrėžė, manydamas, jog danglaras arba montegristas užmiršo jam ką nors pasakyti ir prisiminė tai paskutinę valandėlę bet vietoje jų jis pamatė keistą, saulėje įdegusi veidą, apžėlusi tankė kaip dailininko pozuotojo barzda, blizgančiomis lyg žarijos akimis ir pašaipių šypsniu, nuo kurio burnoje žibėjo visi 32 dantys, balti lygus, aštrūs ir godūs, lyg vilko ar šakalo iltys. Žilstančiais neiškiaus spalvos plaukais apaugusi galva buvo aprišta raudona languota skarelė. Murzinas skilėta palaidiniai dengi ilgą liesą prakaulų kūną, kuriam einant atrodė kaulai turėjo barškėti lyg judant greučiams. Ant aties šleptelėjusi ranka, Andrė pirmiausiai ją pamatė, jam pasirodė milžiniška. Ar jaunuolis vežimaičių žibinto šviesoje pažino tą fizionomiją, ar tik šiaip apstulbo nuo baisiaus to žmogaus išvaizdos negalėtume paaiškinti. Aišku, tik vieną, jis krūptelėjo ir greit atšoko. Ko jums iš manęs reikia? paklausė jis. Atsiprašau, gerbiamasis, atsakė žmogus, keldamas prie raudonos karelės ranką. Gal aš jums sutrukdžiau, bet man reikia su jumis pasikalbėti. Naktimis neelgetaujama, tarė grumas, norėdamas išvaduoti savo poną nuo įkyraus valkatos. Aš neelgetauju, gražulėlį, ironiškai šipsodamasis, tarė nepažįstamasis tarnui, tačiau jau šypsena buvo tokia baisi, kad tarnas atsitraukė. Aš tik noriu tarti porą žodžių jūsų šeimininkui, kuris man prieš kokias dvi savaitės buvo pavedęs vieną reikalą. Na, tarė Andrija gana tvirtų balsu, kad tarnas nepastebėtų, jog jis sumišęs. Ko jums reikia? Sakykite greičiau, drauguži. Man reikia, man reikia, vos girdimai tarė vyras raudonas karelė, kad jūs išvaduotumėte mane iš būtinumų grįžti pėsčiam į Paryžių. Aš baisiai pavargęs ir netaip saučiai papietavęs kaip tu, užtat vos be pastoviu ant kojų. Vaikinas sudrebėjo nuo tokių netikėtų familiarumo. Tai kogi jūs norite, paklausė jis. Noriu, kad pavėžėtum mane savo puikiuoju ekipažu. Andrėja išbliško, bet nieko neatsakė. Taip, įsivaizduok savo, kalbėjo vyras raudonas karele, susigrūdęs rankas į kišenes ir akiplėšiškai spoksodamas į jaunuolį. Drįstu šito norėti. Girdi, mano mažasis Benedetai? Tai pavadintas Andrija, matyt, pasidarė sukalbamesnis. Jis priejo prie grumo ir tarė. Tam žmogui aš tikrai buvau pavedęs vieną reikalą ir jis man turi duoti ataskaitą. Paėjėkite iki užkardos pėščias, o ten pasisamdykite kabrioletą, kad labai nesusivėlintumėte. Apstulbęs tarnas nuėjo. Leiskite man bent pavažiuoti į šešėlį, paprašė Andrija. O, jei tiek tai reikia, tai aš pats tave nuvesiu į gerą vietelę, tik luktelėk, tarė vyras raudonas karelė. Jis paėmė arklį už apinasrių ir nuvarė vežimaitį į tokią tamsią vietą, kur iš tikrųjų niekas nebūtų įžiūrėjęs, kokią garbę valką tai suteikė Andrija. Aš visai ne iš puikybės įsigėdžiau pasivažinėti gražia karieta tarijas. Ne, aš tiesiog pavargęs, bet to noriu pasikalbėti su tavim apie reikalus. Na, lipkite, paragino Andrija. Gaila, kad buvo tamsu ir niekas nematė to įdomaus vaizdo. Driskius įsidrėbęs ant šilkinių pagalvių, o šalia jo važnyčioja elegantiškas jaunuolis. Andrija pravažiavo visą kaimelį, netaręs nei žodžių. Jo bendrakeleivis taip patylėjo ir tik šypsojusi, tarsi mėgaudamasis tokiu patogiu važiavimu. Išvažiavęs iš Otejo, Andrija apsidairė, norėdamas įsitikinti, ar niekas jų nemato ir negirdi – Paskui sustabdė arklį, susikryžiavo ant krūtiniais rankas ir atsigręžęs į vyrą raudoną skarelę tarė. Klausykite, ko jūs iš manęs norite, kam drumščiate man ramybę. Na, berniuk, tu pasakyk, kodėl manim nepasitikė. Argi aš jumis nepasitikiu? Tu dar klausi? Kai mudu įsiskyrėme ant varų tilto, tu sakėsi vykstas į Piemontą ar Toskaną, o iš tikrųjų atvažiavo į Paryžių. Ar tai jums kliudo? Ne, atvirkščiai, Tikiuosi, tai net išeis man į gerą. Šit kaip tarė Andrija, vadinasi, norite manimi spekuliuoti. Ne, kam tokie skambų žodžiai? Nieko nebus, dėdė kadrusai, įspėju. Nepyk, vaikuti. Juk pats turėtum žinoti, kas yra vargas, o vargas kursto pavydą. Aš galvoju, kad tu bastaisi po Pjemontą ir Toskaną, liedamas čičeroniais arba nešiko prakaitų. Gailiuosi tavęs iš visos širdies, kaip gailėčiausi tikro vaiko. Tu prisimeni, aš visada vadindavau tave sūnumi. Na, o toliau, kas toliau? Turi kantrybės, tuo ir užsidegiai kaip parakas. Aš ir taip kantrus, na, baikite. Ir staiga matau tave pravažiuojant pro gerųjų žmonių užkardą vežimaičių su grumu, naujutėliais drabužiais. Kaip čia dabar? Gal tu radai aukso gyslą ar nusipirkai maklerio patentą? Vadinasi, pavydite? Ne, aš tiesiog patenkintas, toks patenkintas, kad panorau pasveikinti tave vaikinę, bet neturėdamas padorių drabužių, ėmiausi kai kurių atsargumų priemonių, kad tavęs nesukompromituočiau. Geros atsargumų priemonės, tarė Andrija, užkalbinote mane prie tarnų. Ką padarysi, vaikinė? Užkalbinau, kada pavyko nutverti. Tavo arklys greitas, ekipažas lengvas ir pats tu slidus kaip ungurys. Jei būčiau tave šį vakar pražiopsojęs, tai vargu ar būčiau kur pagavęs. Pats matote, aš visai nesislapstau. Tavo laimį. Labai norėčiau ir apie save tą patį pasakyti, bet dėja aš slapstausi. Bet to bijojau, kad manęs nepažinsi, tačiau tu mane pažinai, pridūrė kadrusas, bjauriai šipsaudamasis. Tai labai gražu. Na gerai, kogi jūs norite, paklausė Andrija. Jau nebesakai man tu, Benedetai. Negerai juk aš tavo senas draugas, žiūrėk pasidarysiu reiklus. Šitas grasinimas apmalšino Andrijos pyktį. Vaikinas pajuto, kad turi nusileisti. Jis vėl paleido arklį ryščia. Negražu, kad rusai, kad taip elgiesi su senu draugu, kaip tu pats mane ką tik pavadinai, tu iš Marselio aš, tu dabar jau žinai, kas tu esi? Ne, bet aš užaugau Korsikoje, tu senas ir užsispyręs, aš jaunas ir atkaklus – Tokie žmonės, kaip mudu, neprivalo vienas kitam grasinti, reikia viską sutvarkyti geruoju. Argi aš kaltas, jeigu tave kaip visada lydi nesėkmės, o man priešingai nusišypsojo laimė. Tai tau iš tikrųjų pasisekė. Vadinasi, ir grumas, ir vežimaitis, ir drabužiai neskolinti? Kągi, juo geriau, tarė kadrusas ir jų akį sužybo godumu. Tu pats tai puikiai matai ir supranti, nes užkalbinai mane, vis labiau karščiuodamasis atsakė Andrija.